dansar genom hagen hela långa dagen Låt mig få dansa, dansa vart mig lyster Livet är ett jublande äventyr Jag fäste blommor i ditt hår Vi följdes åt på åkeren och lärkan sjöng och solen sken och allt var ljust och jag var 17 år Och livet låg och hjärtat slog och det var vår Låt mig få dansa, våren är min syster Dansa genom hagen hela långa dagen har med lyster Våren i ett jublande äventyr Jag mötte dig på nytt en sommarnatt Du räckte mig en ros och log så glatt Den rosen vill jag alltid bära För kärleken och hoppet som en kostbar skatt Och svalan slog sin ljud kring fält och sjö Det ångade från äng sommar natten sluter sig kring man och mö Låt mig få dansa, sommaren är min syster Flyktig som en slända, snart är den till ända Låt mig få dansa, dansa och bli kysster Av min hjärtevän innan natten flyr Jag gick mig ensam ut i månens vita sken Du for och stad glad med sommaren från äng och åkerin och svalan flytt sin kos men sommarnattens ros den bar jag i mitt hjärta där jag gick allyn regnets tårar föll och grät om död och höst och vinternattens stjärnor kunde En morgonstund jag hör En vårvind utanför Och i den vinden hör jag än en gång din röst Låt oss få dansa, livet är vår syster Dansa genom hagen, hela långa dagen Låt oss få dansa, dansa vart oss lyster Livet är ett jublande äventyr Wilhelm Pettersson Berger och Rune Lindström, ett ovanligt team på Svensktoppen. Det är de som har gjort en herrskapstrall som ligger 17 veckor på listan med Alice Babs.